บุ๊กทู เจ็ดสิบแปดบเมือตามบบมือตามคำคุณศัพท์หนึ่ง tính từ một t í งต từ อ h ันหมด ผู้หญิงชาราหนึ่งคน một bà già một bà già ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน một người phụ nữ to béo một người phụ nữ to béo ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน một người phụ nữ tò mò một người phụ nữ tò mò รถใหม่หนึ่งคัน một chiếc xe mới รถความเร็วสูงหนึ่งคัน một chiếc xe nhanh một chiếc xe nhanh รถนั่งสบายหนึ่งคัน một chiếc xe thoải mái một chiếc xe thoải mái ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด một chiếc váy màu xanh nước biển một chiếc áo màu xanh nước biển ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด một chiếc váy màu đỏ một chiếc áo màu đỏ ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด một chiếc váy màu xanh lá cây một chiếc áo màu xanh lá cây กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ một cái túi màu đen một cái túi màu đen กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ một cái túi màu nâu một cái túi màu nâu กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ một cái túi màu trắng một cái túi màu trắng คนใจดีหลายคน những người tử tế người tử tế คนสุภาพหลายคน những người lịch sự người lịch sự คนน่าสนใจหลายคน những người thú vị người thú vị เด็กน่ารัก những đứa bé đáng yêu. Đứa bé đáng yêu. đẹp đư. Những đứa bé hư đốn. Đứa bé hư đốn. đẹp đi. Những đứa bé ngoan ngoãn. Đứa bé ngoan ngoãn.